بسم الله الرحمن الرحيم في الدرس الماضي كملنا الباب هو كم باب نقول نعم وأخذنا حديثين أخذنا حديث ابن عباس رسول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ويمن donc dans lequel قال لمعاذ أخبره بماذا نعم إذا فهمك زي الكتاب وماذا يبدأ به معهم أن أن يدعوهم لذلك إذا توحيد ثم نعم نعم التي تأخذ من من أغنيائهم إلى فقرائهم نعم أحسنت ثم أخذنا آه، حديث سهل بن سعد يعني لمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصف الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الراية c'est quoi ce cadre prescriptif يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبونه او يحب يحباني نعم ذاك بالضبط احسنت ومن هو هذا الرجل علي رضي الله عنه فلماذا يدعوهم علي اكل زبل نعم طيب سؤال إذا وصل الأمير إلى العدو ماذا يفعل si le chef du troupe arrive devant l'ennemi qu'est-ce qu'il fait ils appellent à l'islam il a donné trois, trois, trois choses il leur propose soit l'islam soit la jizya soit le combat نعم احسنت الان نواصل في باب والباب آه خامس خامس ورابع خامس نعم باب تفسير التوحيد والشهادة لا إله إلا الله Donc maintenant, après qu'on ait su qu'il fallait appeler au tawhid, يحتاج أن يفهم معناه. طيب يحتاج أن يفهم معناه. Pour pouvoir l'expliquer à celui à qui tu appelles. Tu y appelles. الدليل الأول قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا Cela qu'ils invoquent recherchent eux-mêmes auprès de leur Seigneur le moyen de se rapprocher, le, plutôt lequel, par lequel ils seront le plus proches de lui. Ils espèrent sa miséricorde et ont peur de son châtiment, car certes, le châtiment de ton Seigneur est à prendre en garde. هذه الآية قيل أنها نزلت في جماعة من الجن كان الناس يعبدونهم ثم أسلموا des djinns qui étaient adorés par les gens puis les gens euh, qui étaient adorés par des gens puis ces djinns sont entrés en islam et que les gens continuent de les adorer après cela يقول أولئك الذين يدعون hey, ceux-là que vous appelez là ces djinns qui sont convertis يبتغون إلى ربهم الوسيلة ils cherchent eux-mêmes ils cherchent auprès de leur Seigneur le moyen d'être le plus proche de lui فايش الفائده ان تدعوهم وان تدعوهم وثاني قيل انها نزلت في عيسى وامه descendu sur Isa et sa mère pour réfuter les Nasara qui invoquent Isa invoquent sa mère dans la version on te dit que eux-mêmes invoquaient Allah Azza wa Jal avec espérer sa miséricorde, avaient peur de son châtiment. Donc pourquoi les invoquer Ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Que pourront-ils pour vous عاد يقول في شرح الكلمات اكسبلاسيون دي مو يدعون اي يعبدون on a déjà expliqué que يدعون dans quel sens يعبدون زادوا également يبتغون اي يطلبون يغوشيرش الوسيله اي القربه بالطاعه والعباده c'est le moyen de se rapprocher par l'obéissance et l'adoration اقرب اي اقرب المدعوين لربهم وافضلهم le plus proche parmi ces dévots justement de leur Seigneur et le meilleur d'entre eux. Ma'dhuran ay ya'dhuruhu wa yahtadithu minhu kullu mu'min. Que chaque chaque chaque croyant dont chaque croyant a peur. Ma'dhuran là c'est par rapport au azab. Il en a peur, il prend ses gardes. Chaque chaque croyant en a peur de ce azab. يقول في الشرح الكلمات ou plutôt الشرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يعبدون يعبدهم المشركون مع الله عز وجل من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة ويمتثلون أوامره ورجاء رحمته ويجتنبون نواهيه خوفا من عذابه لأن عذابه يخشاه ويحذره كل مؤمن الله سبحانه وتعالى nous informe dans ce noble verset que ces gens-là qui adorent justement ces gens-là que les mouchikoun adorent avec Allah, parmi les anges, parmi les gens pieux, eux-mêmes recherchent à se rapprocher d'Allah, Azza wa par l'obéissance, l'adoration. Et ils obéissent à ses ordres, par espoir de sa miséricorde, et évitent les interdits par peur de son châtiment. Car sur le châtiment d'Allah, tout croyant en a peur. وقد ذكرنا هذه المسألة متى او الذي هؤلاء الذين يعبدوهم سو ce verset lui-même voilà on va aller plus vite le verset lui-même qu'on a pris là on l'a pris dans une mas'ala tu te rappelles où est-ce qu'il a dit là dans le char que ces mouchlikoun ils adorent qui là il a dit quoi min al malaika was salihin hum anfusuhum يطلبون التقرب إلى الله T'es proche Mais c'est pas ça. Là, c'est une masala de ce livre. Celle-là, c'est notre masala. Dans ce livre, il n'y a pas 10 000 masala. On a combien Il y en a 4. Ailleurs. Donc, c'est la masala qu'ils prennent, c'est, ils font du shirk en but d'obtenir l'intercession et le la d'Allah Azzawajal. Ah, c'est l'une d'entre elles. Celle-là, c'est laquelle hmm Que eux, ils ont choisi d'adorer des gens pieux. Et que le Nabi Salem n'a pas différencié entre ceux qui invoquent des NBA, des gens pieux, ou ceux qui invoquent des pierres. C'est pareil. Pareil. quoi que tu choisisses, ou ta'budu Allah, ou ta'budu Allah, ou ta'budu Allah, quoi que tu choisisses, ça sera du shirk. Il n'y a pas de différence entre le fait d'adorer un malak ou d'adorer un fasir, ou une pierre, ou un arbre, ou le soleil, ou la lune. C'est pareil, kullu shirk. وقد أخذنا في أصول ثلاثة أن الله لا يرضى أن يشرك معه غير في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ni un ange approché ni un envoyé. Allah n'agrée rien du tout. D'accord Donc ne pas croire que le fait que quelqu'un, masalan, invoque une statuette, ou quelqu'un, masalan, adore Isa, lui il est meilleur, il n'est pas meilleur. Les deux c'est du shirk. يقول الفوائد بطلان عبادة المشركين لغير الله بكون معبودهم أنفسهم يطلبون القربى من الله ce qui montre la fausseté de l'adoration justement des mouchriquins parce qu'ils adorent en dehors d'Allah car ces divinités qu'ils ont pris en dehors d'Allah parmi les gens pieux eux-mêmes recherchent un kurba eux-mêmes Donc que vont-ils faire pour toi Rien du tout. Donc c'est absurde. Eux-mêmes on espère la rahmat d'Allah et on peur de son châtiment. Donc pourquoi les invoquer Pourquoi les adorer ثانيا صلاح المعبودين لا يبرر الشرك بهم. La réforme, on va dire le, le, le côté euh, pieux de celui qui est adoré ne justifie en rien qu'on lui associe à Allah. Comment vient de dire La boîte pieux, ce n'est pas un justificatif. ثالثا إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. a dit l'ayat bayin lana elle nous montre que ar-rahman min sifatillah parmi les attributs rabi'an yasiru al-mu'min Allah bayna al-khawf wa raja illa fi halati al-ihtidar fa yaqwa janib ar-raja que le croyant entre deux choses entre la peur et l'espoir mais lorsqu'il est au moment de la mort il vaut mieux faire prédominer le moment euh, le côté de l'espoir car c'est là que Shaitan y vient il te fait désespérer et seul le peuple de pervers désespère de la miséricorde d'Allah azawajal et cela a été comparé à quoi cette peur cet espoir c'est quoi l'exemple que tu entends souvent les deux ailes d'un oiseau les deux ailes pour qu'ils soient équilibrés alors ici perd l'une d'entre elles qu'est-ce qui se passe il tombe donc les dit. شددوا في جانب الخوف والمرجئه شددوا في جانب الرجاء chacun exagère dans كوتي سكي ce qui a والوسط اهل السنه يكون مناسبه الايه للباب le rapport justement de ce verset par rapport au chapitre حيث دلت الايه على ان معنى التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله وترك ما عليه المشركون من دعاء الانبياء والصالحين والاستشفاع بهم الى الله وإنه لا يكفي النطق بالشهادة ما لم يكفر بكل معبود سوى الله Ce verset nous démontre le sens de La ilaha illallah, qui est le fait de délaisser tout ce que adorer les mushrikoun comme prophète ou comme personne pieuse, ou qui demandait la taxation auprès d'eux pour Allah. Et que cela, le simple fait de prononcer la shahada ne suffit pas. Donc la personne ne mécroit pas en ce qu'il y a dehors d'Allah. Elle couvre du ta'arut. D'ailleurs, le shirk, comment il a commencé Mais salihin. D'accord Ça a commencé par faire des représentations des hommes pieux de leur époque pour se rappeler d'eux. Et de génération en génération, Shaitan leur a fait oublier, ils sont mis les adorer. C'était qui Des gens pieux. C'était des gens pieux. والمنات كذلك كذلك واللات كذلك parmi eux c'était un homme pieux qui donnait à boire aux hujjaj aux pèlerins وهكذا نعم الدليل الثاني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين Lorsque Ibrahim a dit à son père, à son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez, en dehors de celui qui m'a créé, car il me guidera. On a cité كذلك هذه الآية dans Salat al-Usul. في أي مسألة؟ هذا منها وأخرى تتعلق بهذا الباب. Ce verset fait apparaître quoi Ahsant, an-nafi wal La négation, innani bara'un. Voyez Je suis innocent. Mimma ta'buduna, est-ce que vous adorez Illa alladhi fatarani. Sauf celui qui m'a créé. Sauf de celui qui m'a créé. هذا معنى لا إله إلا الله طيب Abou et dans le verset Abihi ismuhu Azar parce qu'on Ibrahim li Abihi Azar comme dans surat Al-A'raf Al-An'am donc là s'appelle Azar c'est un mushrik bara'un ay mutabarri'un min ma'budatihim ay innocent je n'ai rien à voir avec elle fatarani ay kharaqani m'a créé فاطير معنى خالق صيح دين اي يوفقني لما قدر لتوفيق هنا مساله وفائده التوفيق ما هو للتوفيق le tawfiq on traduit souvent par réussite ou succès min haythu al c'est pas comme les gens l'imaginent. Le tawfiq, dès que les gens arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, ils disent « Oufekto, j'ai le tawfiq ». Il était célibataire, il s'est marié, « Oufekto le zawaj ». Il était pauvre, il a eu de l'argent, « Oufekto le rina ». Il était à la rue, il a une maison, « Oufekto le sakan ». Dans la dunya, « Un c'était un commerçant. Il avait un choix dans un commerce particulier. Il a pris celui qui a apporté le plus. Il a dit wufiqtu fi tijarati. On dit le tawfiq, shar'an, c'est pas ça. Le tawfiq, an يجعلك الله فاعلا لي او يجعلك الله قائما بفعل داخل في إرادته الشرعية c'est que Allah t'a permis d'accomplir une chose ibadah en conformité avec sa volonté liée à la législation قائما بفعل بفعل داخل في مشيئته او بل عفوا ارادته الشرعيه ارادته c'est à peu près hein. là j'ai pas le on peut trouver plus court là ce qui vient en, en tête le marana tu vois قائما بفعل داخل في آه ارادته الشرعيه iradatihi shar'iyya on va le prendre plus tard an an iradatillah ala qismayn la volonté d'Allah est de deux, deux sortes شرعية wa شرعيه La الشرعية c'est laquelle c'est celle que Allah aime celle que Allah aime et attend de nous mais elle n'a pas forcément lieu Allez, veut quoi de nous des hommes est-ce qu'ils le font non donc Allah il veut cela. Il nous a créé pour cela. Pourtant, peu d'entre nous le, font. Et ça, ce peu d'entre nous qui le font, ça revient à quoi À la... Ou plutôt le fait que la plupart des gens ne le font pas, ça revient à quelle volonté la deuxième Al-Kawniya, universelle. C'est-à-dire que c'est Allah, il a voulu que ça aurait lieu, et il n'aime pas forcément. Il est obligé que ça ait lieu. C'est une choses que Allah veut, qui n'aime pas forcément, mais elle a forcément lieu. Et eh bien toi, le tawfiq, c'est le fait d'avoir accompli ce que Allah aime. Ce que Allah, il aime. Car ce que Allah, il aime, n'a pas forcément lieu. Et eh bien là, c'est lieu pour toi. Donc c'est quoi ça Tawfiq. Allah tawfiq. Quel que soit que tu fais, que tu d'Allah tu le fais qu'Allah, il aime, c'est comme ça qu'il faut comprendre le tawfiq. Parce que tu peux te marier avec une femme, et après tu as des problèmes. C'est-à-dire au Tu peux avoir un tijara, comme on a dit, tu as de l'argent, et après, tu changes à cause de cet argent-là. Au Tu peux avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es à la rue, tu as une maison. Cette maison, tu fais du haram. Alors, dans la rue, tu ne pouvais pas faire haram parce que tu étais, on va dire, au Et là, ah, c'est les trucs de dunya, ça. Amma adil ashya takum biha min al-ibadat, وقلنا موفقتا. Pourquoi Elle te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو التوفيق. هذا هو التوفيق. Attention lorsque les gens disent وفقت في كذا وفقت في كذا. Tu dis tu sais pas. Si il y a un khair derrière, non. Si c'est pas le cas, tu diras, ah, bah, finalement, c'était pas un khel pour moi. Donc, c'est pas un tawfiq. C'était pas un tawfiq. Donc là, il dit ça, là, dans le verset, c'est yahdini et sayuwaffiquni. De sorte que je ferai ce qu'il attend de moi et qu'il aime. Et à savoir que c'est un faute pour moi, car beaucoup de gens ne le, feront pas, alors qu'ils veulent ça pour eux, mais ne le feront pas. Moi, alhamdoulilah, il m'a donné la réussite, la capacité de pouvoir le faire. نعم يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام قد أخبر أباه وقومه أنه, أنه بريء من جميع معبودهم ومعبوديهم إلا معبودا واحدا وهو الله الذي خلقه والذي آه، يقدر على توفيقه وبيده نفعه وضره Donc Allah dans ce verset nous informe que Ibrahim, son messager, alayhi salam, a informé son père, ce que son peuple, de son innocence face à ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et qu'il a seul adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a créé. Et celui qui lui a prédestiné de faire ce que Allah aime et attend de lui. D'accord Et que le profit ou la nuisance ne sont que dans la main d'Allah. Il n'y a que lui qui pourra faire cela. Si un bien te vient, il vient d'Allah. Et si un mal te vient, c'est qu'Allah a laissé te venir à cause de tes actes à toi. الفوائد أن أصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيد صلى الله répété plusieurs fois ثانيا الجهر بالحق من صفات المرسلين le fait de prononcer la vérité parmi les attributs des envoyés dis la vérité comme قال تعالى فاصدر فاصدر بما تؤمر et proclame ce qui t'a été ordonné Wujub inkar al-munkar walaw ala al-aqrabin, qui est obligatoire de blâmer le, blâmable même si c'est son proche. Car Ibrahim a fait une carte à son père et à son peuple. Rabi'an, wujub al-bara'atu min ash-shirk. L'obligation de de s'ignorer de de de s'innocenter du shirk. Et et de quoi également Hein S'innocenter du shirk et J'ai pas entendu. Là, là. C'est pas ça. Et, aïwa. Donc le verset ne le dit pas, mais d'autres versets le disent. خامسا بيان ان قوم ابراهيم يعبدون الله ولكنهم يشركون معه ce verset démontre que le peuple d'Ibrahim adore Allah mais il est aussi autre que lui سادسا ان هدايه التوفيق خاصه بالله ce tawfiq dont on a parlé tout à l'heure il y a que Allah qui l'accorde c'est tout c'est tout il a principalement la guidée qui est de sur le tawhid مناسبة الآية للباب le rapport du verset par rapport à ce chapitre حيث دلت الآية على أن توحيد الشخص لا يصح إلا إذا تبرأ من عبادة كل ما سوى الله ce verset démontre que le tawhid de la personne n'est valide que si il s'innocente de toute adoration en dehors de celle qui est vouée à Allah en dehors de celle qui est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala طيب نقف هنا وناخذ الثالث si sont trois aujourd'hui ce sera trois demain Adel طيب ان شاء الله parce que comme il y en a cinq on pourra pas en faire un tout seul. Ce sera trois aujourd'hui ou trois demain. que l'autre il est pas là, peut-être demain ça sera mieux, Inch'Allah. Faïla huna, rabbil